Merħba eżis semmija tal-programm Music Blasters u nilqakom għas seba episodju mis-sensiela l-Aġenzija. Fl-aħħar episodju l-assistejna liħ Ker indunat li Serena qed tagħmilha b'saten fir-roti u Miss Manduka qalet lil kulħadd li ż-żmien li tirriżenja wasal u li xi ħadd minn Serena, Max jew Kerri se jieħu postha wara li hi tirriżenja. Kerri, meta ndunat li Serena qed tipprova tagħmilha b'saten fir-roti, għamlet patt magħha nfisha li tqum qawma fuq tagħha u tagħmel minn kollox biex post Miss Manduka ma tiħdux Serena. U Max, fl-opinjoni tiegħi naħseb li se jiġġennen qalb dawn il-kunflitti kollha. Minn dakinhar 'l hawn għaddiet ġimgħa u l-affarijiet fl-uffiċċju ikkwitaw. Immissa ħalina minn dan kollu, għax jien naħseb li intom kollha kemm intkom fuq ix-xjuek biex taraw kif se tkompli din l-istorja mqanqla. Dan huwa episodju ieħor mis-sensiela L-Aġenzija, is-seba' episodju. Min inqalalu dal-ħodu. Come in! Bonġu Carrie dear. Max u Serena għaddu ma waslux? Max ċempel sik miskin u Serena da ma waslitx. Imma kif dejjem tard dik. Jien naf li dejjem tasal tard ta. Avolja Megs dejjem jattilha. Issa qed niddejjaq. M'għandikx tort hux Miss Manduka. Mhux sew toqgħod tħallas lill-ħaddiema biex imbagħad jaslu tard. U lanqas tgħid darba, kważi kuljum! Imma għidli x'nista' nagħmer dear. Inħossni għajjejt nikkumbatti dawn il-mewġ kollha. Jien qed nikber issa hux. U lanqas li kieku m'intix tikber, ħin ħin! Ta' mnejn sa fejn dejjem tasal tard. Mhux fair hux? Eh, mela jien noqgħod inqum kmieni biex nasal fil-ħin li suppost nasal. Imbagħad tiġi xi waħda bħal Serena u qisha r-reġina. Jien mhux għax Serena ta' sa ta' kemm min kien, għax jien qaddej se jgħid ħin ħin. Bħalissa kieku tafu kemm għandi nkwiet fuq moħħi. Irrid nara minn minnkom se jieħu posti la nasal biex nirtira. Għażel sew Miss Manduka isma' minni, tażilx lil xi ħadd li dejjem jasal tard u li qatt ma jkun effiċjenti f'xogħlu dan ix-xi ħadd. Għal Serena qed tgħidux. Jien ngħid għal ħadd u qed ngħid għal kulħadd. Ara, ħa ngħidlek x'nagħmlu. Jien ħa mmur fl-uffiċċju tiegħi. Kif tasal Serena, għidilha li rrid inkellimha mill-aktar fis possibbli. Fimtni? Ok, sinjura ħalli fidi. Mela l-ewwel fażi tal-pjan lesta. Se nagħmel minn kollox biex dik ma tieħux post mismanduka. Għada ma tafx ma min qed ħabbata. Woohoo! Bonġu Kerry jien hawn. U l-Papa Ruma. Aj ma kemm irqadda l-lejl. Tidher ħanejdlek għax tidher friska daqs ħassa. Eh Kerry qalbi, importanti li tieħu ħafna mistrieħ ħalli tidher dejjem tajba f'kull ħin ta' ġurnata. Ħares lejk u ħares lejja u tara d-differenza. Xi trid tgħid biha din? U għajma, issa rrid ngħidak li hemm bżonn li ngħid hux, ħuda mis-sens. Le, sa trid tgħidli. U ħallini minnek, arem ħa mmur nixtri pannina mingħand tal-coffee shop, sakemm ma tridx tmur tixxieli int. Nixtrilek suffara, għadek m'għedtlix xi tgħid bih dak li għedt ftit tal-ħin ilu. U ajma, lanqas ħaqli noqgħod inbikkik, lanqas ħaqli noqgħod nara dmugħ fi xfar għajnejk. Isma' int jaqaw dalgħodu qabel tlaqt mid-dar ħliftli taqla' xi daqqa ta' siġġu, għax hekk se ġġegħelni nagħmel, ta? U ajma, calm down pupa. Calm down xejn, għidli x'ridt tgħid b'dak il-kliem. Ħeqq, Int għedt li jien nidher qisni ħassa daqskemm nidher tajba, u jien għedtlek li jekk tħares lejja u mbagħad tħares lejk tara d-differenza. Tħares lejja qisek qed tara reġina, u tħares lejk qisek qed tara xi waħda ta' l-għada mhux raret. Qed tara, għedtlek jien biex ma ngħidlekx, għedtlek jien li ser narak bidmuħ fi xfarajnejk, insomma rem, ħamurni xi dik il-pannina. Għadlek Miss Manduka trid kelmek. Xi trid dik dal-għodu? Ma nafx. Qaltli li kif tasal ngħidlek tidħol fl-uffiċċju tagħha mal-ewwel. Żgur għedtilha xi ħaġa fuqi? U mur kellimha tħallihiex tistenna iktar. Mur ara. Ma tmurx tissospendik u naraw lilek ukoll bi dmugħ fi xfar għajnejk. Jekk għedtilha xi ħaġa fuqi, ħażin tispiċċa. Serena! In my office now! Mela l-ewwel parti tal-pjan lesta. Issa nagħtu bidu għat-tieni parti. Hello? Martet il-beautician hemm? Jien Kerry li nqoħdej it-sija tiegħek. Iva jien hi li għamilt l-appuntament ilbieraħ. Nista' niġi issa? Bħalissa qiegħda xogħol imma niġi xorta. M'għandix għalfejn tkun taf is-sinjura u tinkwita xejn, m'jien ser niġi fl-ebda nkwiet. Ġej issa mela, Bonġu Karim, ma laj wasalt? Aw Malta ma imkien bot, speċjalment meta tkun is-suq. Ekku, allura kelli, fiex nista' naqdik? F'ħafna affarijiet. Bħal? Nixtieqek tagħmilli wiċċ jidher bħal ta' xi Angelina Jolie, perfett. Imbagħad nixtieq xagħri bħal ta' Victoria Beckham u jekk tista' wkoll nixtieq makeover fuq di Freya, hekk, ġibhomli qishom ġodda u. Sten, Sten, kalma, hawnhekk għand Marta jsir beautician għidha ta', mhux l-urt. Hemm issa naraw x'nistgħu nirranġaw. Miegħi għandi grupp ta' esperti li jifhmu mmens f'dan il-qasam. Ħalli f'idejna u serraħ rasek li minn hawn ser toħroġ qisek għadek titwieled. Let the makeover begin! Ma jistax ikun li tibqa' sejrek. Dejjem tasal tard. Ma jistax ikun. Xogħol, xogħol. Jien ma nħallsikx biex toqgħod tiġi tard kuljum. Ħares lejn Carrio Max. Żewġ ħaddiema eżemplari. Kieku qatt naf li Max ġi tard U Kerry? Kerry ġiet darba tard. U iva, darba imma int kuljum! Għal-lum ser nagħlaq għajnejja. Darb'oħra imma ma tiġinix ħniena! Fhimtni? Ok, Miss Manduka. Dak l-aqwa. Permission to be dismissed issa. Rajtha hija xadina li hi? Irrappurtatni, kixfitni li ġej tard, u nqiegħda jien! Kerry, ara ser nafżak. Dik fej qiegħda. Mmm, ta' min jirrappurta lil Miss Manduka li qed tiskarta mill-ħin tax-xogħol lil Dine? Ah, kemm inħobb! Fadal biex inkun naf kif inhi d-dera ġdida tiegħi. Dalwaqt Kelly, Kalma, Pupa, il-mera waslet ukoll. Lesta biex tara n-new look? Ovvjament, ejja ħa neħilsu. Oh, dik jien! Le, Margaret Thatcher. Allura x'dellek? Eh, tajba hux, ifhem, aħjar milli kont żgur. Permezz ta' din il-makeover ser nagħti risposta lil ħafna min-nies, speċjalment lil Serena. Serena min hi? Waħda taħdem miegħi, Sa dalgħodu stess qalet li hi qisha ħassha friska u jien qisni tal-għada mhux raret. Nisek tagħtix kasom. Imma l-aktar ħaġa importanti hi li nogħġob lil Max, dak hi t-target issa. Jekk ma nogħġbux b'din id-dehra, ma nafx b'liema dehra nista' nogħġbu. Dak kien episodju ieħor mill-kumedja romantika L-Aġenzija. Naddu issa għal iktar u iktar mumenti komiċi waqt ir-recording ta' dawn l-episodji. L-ewwel żball tal-lum ikun dak ta' Madeline. Il-kelma nirtira tibda ttiegħi l-problemi. Bħalissa kieku tafu kemm għandi inkwiet fuq moħħi. Irrid nara min minnkom se jieħu posti la nasal biex nirtira. Ħa nerġgħu nagħmluha. Ħa naraw Charlene fiex sabet il-problemi din id-darba. Wohu, jahudi kif Wohu! Eh, U l-aħħar żball għall-episodju tal-lum kien minnaħa ta' Maruxka li interpretat il-parti ta' Martes il-Beautician. Hemm issa naraw x'nistgħu nistgħu nirreġu. Mija għandi grupp ta' esperti li jifmu minn f'dan il-qasam. Bħala? Bħal? Bħal?